Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արմեն եւ Զիտա Եղիշյանների ընտանիքը բնակվում է Արեշ թաղամասում։ Դիպի խնածախ տանող ճանապարհի աջ կողմում փռված այս թաղամասը ձևավորվել սկսել է 2000-ականների սկզբներին։ Առաջինն այստեղ բնակություն են հաստատել մի քանի բազմազավակ ընտանիքներ։ Եղիշյանների ընտանիքին էլ որպես 6 անչափահաս երեխա ունեցողի պետությունն անվճար առանձնատուն է տրամադրել, սակայն 3 սենյականոց։ Ճարահատյալ համաձայնել են։ Բոլոր տներն էլ կառուցված էին բազմաթիվ շինարարական թերություններով։ Խոստումը, թե ժամանակի ընթացքում կվերացվեն, չի կատարվել։ Սեփական ուժերով ինչ որ բան անել ընտանիքն վիճակի չէ։ Տան առաջին երկու երեխաները հաշմանդամ էին, եղած գումարը նրանց առողջության վրա էին ծախսում։ Երկրորդ որդին որմանկական ուղեղային կաթված ուներ, 3 տարի առաջ է մահացել, 17 տարեկանում։ Տարիների հետ շինարարների անորակ գործի հետևանքները խորացել են։ Սենյակների պատերը խոնավությունից ամբողջովին սևացած են։ Պատուհանների շրջանակները փտած, էլեկտրահաղորդալարերը շարքից դուրս եկած։ Ննջասենյակներից մեկի փտած հատակը զգեստապահարանի ծանրությանը չի դիմացել ու ջարդվել է, եւ սենյակի կեսը հատակ չունի, հող է։ Լողասենյակ ասվածը 4 պատ է, առանց սալիկապատման, սալիկապատված է միայն հատակը, իսկ զուգարանը կառուցված է դրսում։ Ամենասարսափելին տան օդն է, ծանր ու խեղտող Լավ կլիներ, որ շինարարը, աշխեկը, շահագործման ընդունողն ապրեին այս տանը, որպեսի ոչ թե տեսականորեն, այլ իրենց կաշվի վրա ազգան, որ իրենք փող են վաստակել, չեն վարանում ասել, փող են գողացել, ուրիշների առողջությունը վնասելով, ուրիշներին զրկելով, ուրիշների կյանքը դառնացնելով։ Զիտա Եղիշյանի 10 տարվա բողոքները վերջապես տեղ են հասել, խոստացել են տունը նորոգել։ Նա ամեն ժամ ամեն րոպե սպասում է շինարարների գալստյանը։ Բնակարան որպես բազմազավակ սոցիալնախարարության կողմից նվիրատվությունում ստացալ Որ թվական 2003 թվականին 5 թվականից դանակում ստը։ Ինչու ուշացմով։ Մին տարի սարկալոն, մին տարուց հետո շիտ բիժանալոն, շատ անվորակ վիճակում, ասեմ աղակվեշ մաղակա վեշ պոլկա վեջ ագուշկակա քշերը վխելալն կոննում չիրի մեջ խոխեք կորալոն ես մծտաս վրաժյոնի բարոկ սերցային ալբալինցումը պարկած որևէտև նամությունից փոշկինեն նվազայելել արդեն 4 օրավոտույս կիրա բողոքալում տարբեր տեղերի դատարանում տվալ դատարանը որոշումը կայացրալ ավերպետության կողմից վերանորոգել ինչի համար եք դատարան դիմել դատարանը դիմալ վեր պոլչկա տոնը ընդունելիս խոսքուզիրուցայելա լասալն վեր լավ չնսարքա լասալա հետո վեճիշտուկ բնակվեցի մոկյալևն քեթերությունը վերացնեն վեճ եկալն վեճ մի պեմ թերությունեն բազմացալա բազմացալ բազմացալ բողոքն է շատ անգամ բողոքն է քանի տնավորիլան ենք բազմազավակ բողոքն ներկայացրալ մեկը գրեցալ ասարքը մեկը գրեցալ չույսի ցելապետության իրա մեկին խոխոց պրոբլեմի ինձ նման տարեկան 7 թեթքինամ Երևան նոր մարաշիվան տանոց խոխանտանում 7 անգամ վիրահատվածա սերտը ԱՄՆ-ին ելույց եկեղեցինանսներ։ Ճիշտ է պետությունը քյոմեկ անում, որպես երկրորդ կարգի հաշվանդամ խոհայորեն քյոմեկ անում պետությունը, ինչը հուսնում է անվճար անում են։ Բայց այս անգամ կոմայի մեջ է ելել վրտարալում Երևան, Էլա եկյացախսեր էլա պետությունը քյոմագերալ շնորհակալություն։ Մենակ խնդրեմս էնա վեր տանը թերությունն վերացնեն, որովհետև տանը մոց-մոց կռիսնե կան, տանը օծ կա, տանը փողոճն է կան, ես դիմալում վարչապետին, դիմալում պրեզիդենտին, դիմալում սոցիալ-նախարարին, դիմալում քաղաքշի նախարարությանը, իրանք լոխտեղյակ են, վարչապետին վարչապետի մոտ գնացալ։ Երբ է գնաց 2014 թվին այլ շատ շնորհակալ եմ Հյուրանանա, որովհետև շատ մեծ խնդրեմ առաջ մլալ կաղնած տոնը զալուգում այլել Որպեսի հա։ երեխային տանեիք բժշկի, հա։ տունը գրավ էիք դրել, հա։ Տիրալ խոխենն տարալ ապերացիմ, հետո այդ գրավը ես գրեց հալչում մուծումն է անեմ, Արահարությունյանին, շատ լավ ինձ ընդունալա։ Տոնս ասալ արխային կա զալուգա հանելվնք ու տանս ռեմոնտը նույն ռոպեինից ղարկալա շինարարության նախարարի կողմ դիմումում գիրալ, եկալ նկարալ, եշալ, գնհատալ տոնը դա ինձ այդ մեծ մեծ երջանկություն այլ այլ վեր ինքը իմ տոնը զալոգատուսյակալ այլ ու իմ տանս հա։ ռեմոնտը ասալա հա էմելեկելու ու ասալա արալա ես վեր քինացալում կառավարության շենք օզյալ մտնեմ այնքան ուրախ ու լավ շնորհակալություն հայտնեմ ասեմ 10 տարի վիշ մինիմ հարցերս լուծակ 10 տարի ինձ հետ ընտամ մին սեկունդում իմ հարցերս ոնց լուծալ ինչու դուք ավելի շուտ չեք դիմում ես դիմալում նույն վարչապետին 5 դամ Ես գումչում ես էլ հունցա պատահալ վե յուրան կողքոնում ինգալ դիմալում յուրան չն օզալվեր ես վարչապետին կողքը քինամ խատրյան արմոն այլել ասալոմինա ասես ասեշիշ մղագին կողքին կղնելուն վերկե ասեմ վեր հասե պրոբլեմն ստիա խատրյանը կիրալա ես պրիում քեցալ տեսալ արդեն դատարանի որոշումը կայացրած սերքսյա էլ կիրալա պրիում քեցալ բայց մոռացալու մի բան ասեմ, որովհետև հենք տղամին աղջիկն աղջկանը ստեղ չլաուքոնի, ես տանը մեջին շատ ռետկի իմ գենում, իմ սկս որ տանում ամենաշատը գենը, որովհետև օղցինք տեսալ նոր տանը։ Վախտայինու վեր շուշուկ պենչինում տանած, ռիսու պենուսյաշ չինում մնում, եշած, ես կարել չում ամեն օր հենք հոխասյորոն եմ, օրիշի տոն քինամոն։ Ձեր կեսուրը ո՞ր մասում է ապրում քաղաքի։ Մանուկյան 1-ում նա ապրում։ 5 երեխայով սկեսրոշ տուն է գնում, տեղ կա այնտեղ գիշերելու։ Չէ, մի սենյականոց տուն է, դե որ թահերի չկա, սկս ռուս ասում մնացեք յոլա գնացեք տեսնանք ինչ ա լուծվում ձեր հարցերը։ Այս վերջի անգամ էլ վեր քեցալում վարչապետին պրիոմ կիրվի, ասամ տոնուս ուշանումա, ուշանումա կարում չունտանեկենամ տակերինգումա օցերը շատն բնակարանային հարցավ։ Ինչ տնորեն այլա Արթուրը անում է, դո շահենին կողքունում քյացակապալ Արթուրին հետ, ասալավեր քեզ պրոբլեմ չունես, դատարանի որոշումն էլ ա կայացրած։ Դատի եք դիմել որ թվականին, որ տունը շահագործման է հանձնվել թերություններով եւ Եվ քաղաքաշինության նախարարությունը իր պարտականությունը չի կատարում, թերությունները չի վերացնում։ Չէ, ես տվալում պրարաբին անա։ Վեր պրարաբը թերություններ ավարա։ Աշխեկը։ Վեր ինքը թերությունը վերացնե։ 2014 թվին վերջի դատական նիստ տնայել էլ որոշումը կայացրալն վեր հրաժարվալն պրարաբնեն պետությունը պիտի անե, քանի որ պետության կողմից պետպատվերա նվիրատվությունը ստացալ, պետությունն էլ այդ թերությունը պիտի վերացնե։ Ինչ են դեզ ասել, երբ պիտի սկսել։ Հիմա վերջնական մին երկու շաբաթ առաջում քեզ հալ վեր հնարավորություն չոն անեմ, ես այդ տանը բնակվեմ, կապվալոն տարբեր մարդկանց հետ, վերևմուք այդ հարցով հետաքրքրվում մանք, նեպիտի նիստնի, նիստումով վեր այդ որոշումը կայացնվե, վեր ֆինանսավորին կյան ռեմոնտը սկսել։ Դեմը չանսոր հալամ ցեշ չկա։ Համենայն դեպս խոստացել են, որ 2015 թվականին տունը կվերանորոգենք։ Ստուք ինձ ասալ չեմ վեր 2015 թվին գալևոնք մուկը ռեմոնտ անեին կամ էլ ուրանք ինձ ասալ չեմ վեր, էս ինչ համեսի, էս ինչ օրո։ Ու մչանսորել ես սպասում, քանիշ վեր հասել լոխ տեսնում պարանակյամ տոնում։ Վեց երեխա են, մեկը մահացել է 17 տարեկան այլան, երկրորդ տղաս հա։ մահացել է, երկրորդ կարգի տղաս Մուրադ Եղիշյանն է։ Քանի տարեկան է։ 24։ Իսկ մնացած երեխաները ինչ տարիքի է։ Մնացած երեխաները նորմալ են, մի տղաս բանակումն է, աղջիկը Սուսան անողատ մի տղաս 8-րդ դասարանում նա, Էմին է 6-րդ դասարանում նա։ Քանի սենյակ է։ 3 Եղել եք 6 երեխայի մայր, բայց 3 սենյականոց բնակարան են հատկացրել։ Ինչու եք համաձայնել 3 սենյականոց բնակարանում ապրել։ Ճիշտն ասած ես համաձայն չմլա, որովհետև ես ամաչում եմ իմ հենք տղայիս մեջին շորերս փոխեմ կամ քնեմ, ես խոդում ռասկլադուշկայում տենում քոննում, իստեղ չոնեմ քոննիլի։ Դիմալում տարբեր տեղերի այն ժամանակ Արկադի Ղուկասյանն այլալ պրեզիդենտ շատ մեծ շնորհակալություն Արարատ Դանիելյանի աշխատակազմի ղեկավարներ այն ժամանակ ղեկավարը Լեսթոն Ղուլյանը շատ ինձ քմագրալ ես Վարշավամելալ ապրելիս 60000 ամսեկան տունն էլ այս վիճակում եմ ստացա քանիշ որ շատ դժվար պայմաններում մնալի ես ապրելիս Ելք չունեի։ Ելք չունեի, մի խոսքով համաձայնվելում եկալ ապրալ, քանի որ ուրիշ միջոց չի եղել։ Ամուսինս պատերազմի հաշվանդամա, գործունելիս չլա, որովհետև թոքերին կսի կավյուջ, լարթի վրա ուռուցք կա, ծանդր գործեր կարոմչան է, ուրանախտերը տալակող ինքը Մոսկվայա, ինքն ամալ զնդղին Ցուկերմեգյանում, մեր կարոմք ստեղի ոլակին է։ Դուք էլ հնարավորություն չունեք աշխատելու։ Չէ, կարոմչում աշխատեմ, որովհետև ողնաշարի խնդրեմն է ունեմ։ Հողամասը կարողանում եք մշակել։ Մշակալում, հա։ Ինչ եք հաճեցնում։ Մրգատու ծառեր կա, կարտոշկա, լոբի, պամիդոր, վարունգ, ինչ ասես, որ չեմ արել։ Ձեր ձեռքով հաճեցնում եք։ Սա ես եմ արել, ես եմ մշակում։ Երեխաները որդուն են օգնում, վերջե չէ։ Աղջիկս էլ ուսանող է։ Տնային գործերում չի օգնում ուսանողուհին։ Շատ է օգնում, բայց տեղ չունեք հնե։ Այսօր որ գալիս են մեր տուն հարց են տալիս, գիտեն թե ինքը տղա է մեր տան մեջ որովհետև տղորանց սենյակում քնում է, տղորանց սենյակում հելնում է։ Բաղնիկ զուքարան կա։ Չէ, զուքարանը դրսում է։ Ընդհանրապես նախագծում նախատեսված չէր։ Դե ասում էին եղել է, որ արդեն վերջացրել են տունը չկա։ Զուգարանն էլ դուք եք սարքել, թե դրսում իրանք են սարքել, բայց բաղնիկ հենցնել սարքել են առանց ոչ մի հարմարության։ Դաժե ջուրը չեն գցել բաղնիկ։ Վարչապետը մարդա ուղարկել, ասել է գնացեք իրոք դեակ այդ մարդկանց տները դե հենց հա եկել են, հաշվել են, որ Արիստոն ամեն ինչը կտեղադրենք, ամեն ինչը լավ կլինի։ Ջուր կոյուղի կա։ Ջուր նոր գցել ենք, հա։ Ջուր նոր է մշտական, միջև մշտական ջուր ունենալը։ Ջուր կար թղամասում 2-3 օրանում ենք ելիսա։ Բայց հիմա մշտական ջուրը կա։ Հա, այնքան ենք բողոքեր ենք, որ գնում եմ, իսկ ճանաչում եմ։ Ասում են զիտանալ չեն ընդունում։ Խանութ կա թաղամասում, օգնում է, բայց քիչ ներքև մենք խանութ տեսանք։ Չէ, փակա։ Քաղաքան առևտրն քանում, տաքսիապկյան, մարշրուտկեքը ընդհանրապես նորմալ չեն աշխատում։ Համար 15-ն է աշխատում։ 15-ի կյանքը երդեսին թումբան յետերնթա բազմազավակ ընթախող է գինիչը լող թողում սստեղ վերածած յուրանք կինա։ Երեխաները չեն ուշանում դասերից։ Չանում, օրեկան դպրոցից զանգում են երեխան չկա, ասում են նոր է եկան։ Նայում են փոքր երեխայա կանգնեցնում էլ չեն որ վարձ չի տալու։ Օրինակ երեխա կա որ տամ չի երեխակա որ տամ այն որ երեխա տամ չի կամ կողնոցոնում են կամ կողնոցոնում չեն այն վերն էլ մշտական տամաս կինդրան էլ չուն յորոնում խոխոցը ասեմ վեր երտես ինտում բմ քշացիկ մուն քինամնք շորը տամ քինամ խոխանդղան բննավակյամ դուք բողոքել եք քաղաքապետարան որ մտեղել բողոքում ենք արիշ թաղամասին բազմազավակ մայրերը դիմում են տարբեր տեղեր բայց ոչ միտեղ չի անցնում գազ չոնենք լույս ենքան սլաբիա վեր խալաձենիկը միացնում է սկի գորշանում վիշ մի ձևի լուսյան կարամ օգտվես ասես արիստոնտինից նոր նորմալ գործ անի, կամ ինչ որ պլիտավարես նորմալ գործ անի։ Ձմռան ժամանակաշրջանում տոնը ինչպես եք տակացնում։ Ճիշտն ասած, ստեղծում չեմ տեսնում, որ տակացնենք։ Այնքան են գնում, այս անտառներից փաթպիրում ենքան ենք փադառնում, վեր կարինք լագոնի տոն տակացնենք, ծմերները ես այդտեղ շատ դժվար եմ ապրում, ժամանակայինով այստեղ չեմ ապրում։ Տոնը ջուր է, Պոլչկա։ Հատակը փտած է։ հա։ Շատ կուզենանք, որ շուտով վերանորոգեն։ Ասում եք, որ թույլ հզորություն է, այդ դեպքում ինչպես է աշխատելու, ասենք, բաղնիկը կամնացած վարչապետին այդ մասին չեք ասել, քանի որ իմ հարցերը լուծելա, ես որ հացից դուրս եմ։ Արդեն ընդհանուր հիմնահարցերի մասին չեք խոսել։ Ես չի հետաքրքրել այդ ընդհանուրը, իմ խնդրեմը լուծալա, այսպես եմ եկա, բայց հետո հիշալում վեր խեչում ասալ վեր հոսանք։ Ճիշտն ասած իմ տունը հոսանք չկա, վերս ասես ցույց տամ, ասեմ հոսանք ունեմ։ Պատերի Յուրի Մեջան խոսանքները կտրալա, մասեր ենք պիրավեր սարքենք, ասում հնարավոր չի։ Հենց պատերի մեջ են սամկատարա մնացա պատերի մեջը, պիտի սաղ պատերը քանդիս։ Գիշերն ինչպես եք տոնը լուսավոր։ Տեսնում ես սեստրայնիկս, էլի տեսնում ես։ Տղան քաշում տան տանում տոն, տանան պիրում կուխնին, կուխնյան բանյան։ Եվ քանի տարի եք այս վիճակում ապրել։ Էսա 10 տարի է տեսնում ենք խչունել եք պահում տեսավեր ուրիշ միջոց չկա արդեն ճտերում երկալալ ճտերում պահում Եթե տունը վերանորոգվի, ընդհանրապես Արեշ թաղամասը բնակվելու համար հարմար է, շատ հոյակապ։ Եթե տրանսպորտը նորմալ աշխատե, իրուգին օրինակ Խոխեքին Դյուսինգամ քաղաք, ժամը 7-ից 8-ին արդեն маршрутկա չկավեր Խոխեքյան 16 հավնական Զանգընտամ Դյուսիկյամ երտեսին Թումբը, Բիրում տոն ճանապարհներին լույսերի չկավ, կարողս երտեսան վեն նավկյաս լույս չկավեր աշկետ առաջանար սաղ չաղալներին։ Եթե այդ լույսին հարցերը լուծեն, տրանսպորտային հարցերը լուծեն, շատ հոյակապ է Արեշում ապրելը։ Ճիշտ դա մի քիչ տակա, բայց շատ լավ է։ Քանի բազմազավակ ընտանիք է ապրում Արեշում։ Երեք մի 15 կնին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ քանի տուն կա, որ բնակվում են։ Նորակառույցներ շատ կան։ Գնի մի 55-ը հիասթափությունը, հուսահատությունը տեղի է տալիս։ Նոր շունչ, ողջևորություն չկա, որ կյանքը ավելի կլավանա։ Երբ տունը վերանորոգեն, շատ ավելի տրամադրությունը բարձր կլինի։ Հունտունելությունը վեր բրտալա, արդեն տեսի մեկա 5 աստիճան թռնում է։ 5 աստիճան, ասում էի կարող ասուտակա, ասխալա։ Հետո վեր արդեն արշինվեստ բանկը քեցի, ասում վարչապետը այդ մասին խոսալա, տեղեկացրալա։ Զիտա, եթե ասալա ընելու վար, այդ հույսը մը չանսո որ ես ապրում եմ։ Այս մարդի մոտ չունքացալ, վեր կասկածեմ կամ ասեմ չի ստացվելու։ Մտածալ եմ վեր հենց մարդի կողքն ունքացալ, վեր հայ ասալ, ուրեմն կատարվելու վա չի չի ասա, վեր չի ասացինի դի խորքը կշնայի, հենք աստիճան լոկ չի տայի։ Վեր արդեն վարչապետն ասալ, ես մչան սորել, արխային տանը նստած եմ, այդ տանը հարցավը կարող այն։ Անհանգստացնեն ասեն, խոխեքտուսի մանում քինան քչոցումը կենան տոնը արշին վեստ բանկը յորանում ես մչանսոր մտածում չեմ խե, որովհետև ես վարչապետին հույսավոր տանը ապրում։ Սոցիալ նախարարությունը ինչ օգնություն է ցույց տալիս ձեր ընտանիքին։ Ճիշտ ասած, ես երբ սոցիալին դիմում եմ, անտես չնանում։ Ֆինանսավել են քմեգրալ, սնունդավել են քմեգրալ, վերխոխեն ճարերը առնեմ։ Հետո դեռ նշալն վեր համբյուտեր չունեմ, ուսանողներ ունեմ, խոխեքի կինամ քաղաքամ через ինտերնետ տեսերին հետ։ Ես վերջումս կանչալն համբյուտեր տվա։ Մի երկու ամիս էլ չինիվսկի։ Արդեն երեխեքը օգտվում են շատ լավա, շատ շնորհակալ եմ, շատ գոհում սոցհապից էլ։ Ես մենակ դժգոհում վեր տոնս աստի, բայց մնացածը պետությունան շատ գոհում։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի մայիսի 29-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժողներ Դարիկ Ովոսկանյան, Նադեժդա Դոլուխանյան։